บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าคำคุณศัพท์สอง adjetivos dois ดิฉันสวมชุดสีฟ้า Eu estou usando um vestido azul ดิฉันสวมชุดสีแดง Eu estou usando um vestido vermelho ดิฉันสวมชุดสีเขียว Eu estou usando um vestido verde ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Estou comprando uma bolsa preta ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Estou comprando uma bolsa marrom ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Estou comprando uma bolsa branca ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Eu preciso de um carro novo ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง Eu preciso de um carro rápido. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Eu preciso de um carro confortável. ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Ali em cima mora uma mulher velha. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Ali em cima mora uma mulher gorda. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Ali embaixo mora uma mulher curiosa. แขกของเราเป็นกันเอง Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Os nossos convidados eram pessoas interessantes. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Eu tenho crianças amáveis. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ As suas crianças são bem comportadas?